urtarriak hogeita bi gaur asteazkena da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, txori zuriren hogeita mabosgarren urte hurrena bideo batez lagundurik aurkeztu da. Bai, xabi, letizia galeno zine zuzenariaren eskuko bideoarekin lagundu dute urte hurrenaren aurkezpena txori zurikoek justuki apirilean beteko dituzte hogeita mabostak gure partetik zoriontzea besterik eta bideoa ikuste ikusteko, guzkiplaza.net. Eta inauteriak prestatzeko biltzarra deitu dute gazte asambladakoek. Iauterietan, zerretan ola, horixe gazte asambladak deituriko biltzarran landuko dena iauteriak, prestatzeko gazten biltzarrau ostira alonetan, arratxaleko zazpietan, gaztelekoan ingo da xabi. Eta ostiralonetan ere garazi berriozarko kaleak eh, kolor estatuko dituzte poteoan joango diren berriozartarrak. Bai, Euskal poteoaren giroak gainezkatuko ditu kale berriozartarrak alaitasun koloreaz. Ilabeteko azken ostiraleko ohitura bihurtu da dagoeneko aekak, zorrokak eta mintzakidek proposatutako aktivitate hau. Errazala beraz, azken ostiraletan tabernaz taberna Euskara marmarrean aitzea hortaz musikaz eta algaraz jantzetako Euskara ostiraleko asabi. Sutxitlan lakuko arrantzaleen inguruko argazki erakusketa. Jarri berri den argazki erakusketa baten bitartez Salvadorreko Sutxitlan lakuko arrantzaleen artisau lana kulturgunean ikus dezakegu hogei dira erakusketa osatzen duten argazkiak. Proiektu komunikatibo bultzatze aldera eguzki plaza elkartearen bazkaria. Bai, eguzki plaza elkarteak bazkari bat antolatu du urrengo larun baterako. Bazkariaren ostean, biltzarra ospatuko da. Honetan, 2000 mairu garren urteko balorazioa egingo da, eta 2000 garren urterako proiektu berritzaileak aurkeztuko dira. Amabo osteuro, palio duten bazkarirako txartelak kale berrita bernan salgai daude. Beste naz, eguzki plaza, abildua eguzkiplaza.net, helbidean eskatu daitezke beti ere, ostirala, hogeita lau baino lehen. Eta plan estrategikoa beste fase batean sartzea dago. Plan estrategikoa beste fase batean sartuko da, udaleko zerbitzu sozio-kulturaletan eman beharreko aktuazio lerroak definetzeko gauzak onela ostegun honetan biltzarireki bat egingo da kulturgunean, arratxeleko zazpiretan. Eta labur laburrean e, irekitzen du kiloletako informazio atal hau igande honetan guratz mendiari helduko diote mendiaren lagunek hau da e, lehenengo titularra. Bai, lehenengoa eta bakarra igande honetan bertan, <laughs> areso herrira horbilduko dira mendien lagunek bertatik ekingo diote bedaratzen dalaroita mabos metro dituen guratz mendiari ateraldirako elkartaratzea beti bezala igandean guizeko bederatzetan eguzki plazan egingo da. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zerrio gaurko iragarpenak garazi. Baixa bi ba zerue deitxu egongo dela, precipitazio txikiak goizean eta noizean behin ertaina izango da batez ere egunaren biharren partean eta egunaren bigarren partean ere trumoi ekaitzak izango izango ditugu xabi. Haizeari dagokionean mendebal osagaiko haizea ulbizi ebiliko da, eguerdian ipar mendebaldetik finkatuz eta temperaturak maksimoetan aldaketarik ez. Hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez. Informazio gehiago zen orduetan berrioza ari sintonian FMko egun puntu sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.